passo a. já, já. ongietorriak e, eh, bidazoa atxak saio berri ontara, ongietorriak gure uinetara. Eta ba, roten amairu taldearen eh, ba, kantu epiko honekin, e, erezerki honekin, hasi dugu gaurko saioa, eta ez da ez, ez da gutxiago ba, aurkeztuko dugun eh, gaur aurkeztuko dugun diska zeren e, pasaden astean e, Durangoko azokatik pasa nintzen eta hainbat diska ikusi nituen eta hoien artean diska oso berezi bat eta beno garrantzitsu bat Chaos in Country deitzen dena eta horretarako badut gomita berezi bat diska honi buruz hitz egingo duguna Gabonekaitz Ah, bai, hau. Gabon, aspaldiko? Berdin, berdin, Aitor. Berdin, i, placer bat hemen egote, eh? Bidazo, atxak, saioan, niretzat, ne, aldia bintzat, eh? Bai. Eta, i, sintonia aldatu du edo, edo beti berdinadek? Beti berdinadek, aspalditik, ah, bai. aspalditik berdina. <laughs> ba, aspaldi saioa entzuk, gabe. Bai, bai. Atxak! Atxak! Atxak, hori da. Bai, Azkoitin ere, den herrian, atxak, eh? bi, bi teori buztidura horrela erabiltzen Bai, hemen ere, hemen ere. Ba, e ekaitz, aspaldiko partez, e ekaitz bai. etxe zarreta, azkoitiarra, e gaur bai. egun kaleko urdangak taldearen bateri jolea, eta duela urte batzuk ere irrati gintzan, ibilitakoa, e urte luzez, e, kaleko movida. E <laughs> irratxa joa e, egiten. Hau de kurrikulu hau, eh? Bai. Kabezi, jo. Bai, joe, bai, han kointzitu benian, eh? Azkotan, eh, itor? Bai, bai, bai. Eh, bai, egun hau nitzu, bai, i... nik ere? Bai, bai, i, eure proiektuetan, apurtu, kaos kooperatif eta etekeat, etekeat besteren batekin, igual. Bai, beti ba. Bidazo atxakekin, bai. beti ba, segon zerbait. Eta... Bai, bai, hori, hori, hori dek, eh, <laughs> beti ba, segon zerbait. Alako taldea. Eta, bai, bildumetarako talde bitzi hoiekin ere? Bai, hmm. bai, bai. Eta bai, jo, gaur egun, zoritxarrez, ba, bueno, eh, den, dena ezinek eta eta ba, errati gintza utzi denean, mila eta ma bostean edo horrela, kaleko mobila utzi genean. Baina, bueno, e, garai bat izan nuan, aro baten bukaera, eta orain ba, beste, beste gauza askotan geudek, murgilduta, beti, bueno, hori, ni ere ibezela proiektu askorekin, e, eh, esku hartan. Beti ez indiago geldik egon badakik. Bueno, kaleko mobidak eh, beste bide bat ireki zuen, kaleko urdangena, eh, eh, bai. bergarako estudioena eta hainbat eh, berdin. ezberdin. Bai, bai, bai, eta bai, bai, beti bidea irekita dago den momentuz, bai. Eta aurrera proiektu gehiago dugu dekin, jarruteko asmarekin, bai. Beno, ba, entzuten ari, garen diska hau fresko-freskoa da, e, kaleratu berria, azte bat, du, soilik, Diska. Bi, ja, bi azte, azaroaren hogeita zazpian aurkeztu benean eskizo den dan, donosti. Bai. Hortxe, amara zaharrean, e, kaleko urdangak talaren bizirik e, diskoarekin batera, eta, bueno, bai, hortxe, azaroaren hogeita zazpian, eta gero, ba, dokano kontzertu bat egonuan, gau horretan bertan, eta gero baita ere, ba, durango azokan egondek salgai, eta bai, ja, bi azte edo, bai aspaldiko partez eskizo dendan, zeren eh, garai batean hainbat disko orkesten ziren, egiten ziren olako matine batzuk diskak orkesteko. Eh, <laughs> bai. Eta, bueno, bai. gogoan garri, niri ideia ona irutzen zait olakoak egitea. Bai, bueno, bakik pandemiaren moidarekin ba, gero eta zaiagoa dekela horrelakoak egitea, eta orain e, bazirudik gaudekela parentesi batean edo, e, polita noan. E, eta kordezkariak, bueno, ez igual ez, ez oso jaingo, baina, bueno, Chaos in Mass lehenengo volumenak jarraitzen dio Kaos Euskal Herrian bildumari, e, eta, oza, aurreko urtean, bila eta hogei ekainan kaleratu izan zena, eta, bueno, bikoitza izan zen, bikoitza hogeita bostalde, eta orain, Chaos in Mass Country hau lehenengo volumena aurkezten dugu, eta bertan amaitu talde, e, vinilo bakarra, bueno, eta gehiago referentzia egiten dio, no? Akios France, eta Suedia eta Italia eta Katalunia eta bueno, estilo horretara egindako ba, bildu bat, eta bueno, oso pozgara izanuan eskizon ba, amairu taldeetako ba, horrezkariak egotea. Ah, denetik egotea, bai. Bai, amairu taldeetako bat izanuan gutxienez, oker ez baldin badatxion. Eta hortxe, e, janean pixkatera ingenean, argazki batzuk, edo e, musika zuzenean e, prentza ere etorri ban, imaginatu, Ikaragarri. Eta, ikaragarri, izugarri azarriar. Bai. Eta, eta, polita izan, handa ero gauean, bai, aboro biltzeko, kontzertua donostiago kafean txokian, ba, bilduman parte hartu zuten, bi talderekin. Kaleko urtanak, eta atxurri taldeekin. Atxurri. Bai, e, atxurri. eta, zerbait egon zen ere, antiguako... Gaztetxean Ah, hori hori, hartu bai. zaidak, hostia. Bai, bai, egun borobia izanuan. oso Borobila Orain, gero eta saiagoadek, ba, hori, gauden e, egunerokotasunean, ba, keuta zailagoa, bon, pandemia esan nahi bat, horrelako egun borobiak e, lortzea edo bizitza eta hori, azaroaren hogeita zazpikoa izan nuan hogeitako bat. Ezkizokoa goizean, arratzaldean, antiboko gaztetxean, larrekoa, sasikumeak, eta beste bat, ok, zein, zein joan beste taldea, obia bakarrik, bueno, nago horatzen, oso gau, gau bortitza izan nuan. Ja, ez dago gau eta egun, goiz, goiz arratsalde eta gau. Bai, bai, bai, eta, eta bai, bai, larrekoa eta zaziko Bai, aspaldiko parte, zolakoak. Gari batean bai. olako pila egiten ziren, baino... Bai, bai, omen ditugu, alakoak bai. Bai, eta hori, talde interesgarriak bai bat da bestea, e, eta larrek bak juistu aterarik epe bat. Bai, bai, aurkeztu dugu hemen. Ah, bai Ba, haiekin ez, baina e, eh, noiz, noiz benka jarri izan dugu haien musika ere, saiontan. Ba, juiztu ordurango kazokan erosinean musika zuzenean, zean, e, eh, estandean, eta eta hori, bai. entzun gabe. On, ondoan zenuten, ez da? Bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai. Bueno, ba, niretzako Kaos in Basque Country hau sorpresa izan zen, zer, nola, pasaden urtean Kaosa eh, Euskal Herrian bilduma atera zenez, eta pasaden denboraldian, pasaden sasoian ere, diska horren aurkezpena egin genuen e, saio hontan. Eta bai, eh, hau ikusi nuenean, e, lehen ba, biruri, galdetu nion, e-, ea diska berdina zen, edo birar gitarapen bat. <laughs> Edo, ez ez esan zidan ziren talde batzuk errepikatzen dira, baino kantu guztiak eh, berriak dira. Kantu. Bai, bai, bai. ditugu. Bueno, sea justu, eh, abestia gorantxe entzun dira nire amaren etxea, justu dek argirtaratua aurretik, bai. notenen diskoan. Uh -huh. ba, bueno, ez ineditoa, aurretik eh, editatu Baina beste guztiak, beste amabiak, bai, eh, argitaratu daeak eta eta hori, berriak, bai. Baz, e, eh, entzuko dugu kantutxo bat? E, bueno, bueno, bat, baina lehenengo ire duda hori. Osea, kauza euskal... Ah, bai, bai, e-, egia da, egia da. Bai. <laughs> Zeren, ba, hori, e, diska bikoitza, atera zenean, ba, ezakitze gertatu zen, baina nire ustea, izan zen pixkat eskutikan joan egin zela, ez, eta talde gehiagizodela, dela, orduan kontzeptua aldatu egin zen ere. Hori, hori. Bai, bai azken binean, bueno, nik eta bire ingurukoak eta baita ere zau, bueno, Pedro Pak eta bueno, ta errekortzek, mm. e, eh, tofeintinan beti izan diagu dunia eta maika amabitik buruan horrein dela amar bat urtetatik egitea keioza baina Euskal Herrikoa. Eta bata eta besteagatik basekula ez, ez genian nortu egitea edo ez koordinazioa, edo, bueno, lana, lana eren nekezadek, horra mairu talde eta ba, ere egin koordinatzea diseinua bla bla bla eta azkenean ba eta hemendetzean horpara jarri gintuan baina claro eh, ik esan bezala <laughs> eskut, eskutatik eh, alde intziguan asuntoak eta amabi oza, berez keiozak berez ditu amaidu taldekoak amabi amaidu eta vinilo bakarrekoak eta diseinu ba, betiko horrekin, klasiko horrekin. Eta izan beharrean, ba, euskal herrian izeneko bilduma bikoiz, hogeita taldeko bat, eta bikoitza bi vinilo. Eta baita ere, diseinua egiten zuenak ere, naizian pertsonalagoa egitea, diseinu e, ba, berri bat, ez behintzate, keios hoietako erreferentziak, eta bueno, azkenean, eskutatik galdegin, eta zeu ba, bakarra eta berezia egin genian. Eta, hori, justu pandemiaren garaian, ateragoan, mila eta goiko ekainan, konfinatuta gehun denean, eta, ba hori e, urte bete pasa, eta nahi genian arantzak entzea azkenean, e, keioz, e, keioz arena, bari, vinilo bakar, amairu talde, amabia amairu talde, diseinu hori jarraituta eta bar, eta azkenean, ba, kendu diago arantza, eta ja eta listo. Bai. Ja, guztia eginda. <laughs> Bai, ba, bueno, Euskal Herria behar zuen alako bilduma bat, ere? Zeren... Bai. bai. Frantziakoa da klasikoa. Hor, eh, Frantziakoan badaude volumen bat eta volumen bi. Bai. Hemen bigarren egingo da ere, zeren hemen bat, lehen volumena jartzen du. <laughs> bai. Hori, hor dutzi genian eta bueno, Bai, espero diago egotea, bai. Hor zartzen badetuk, eh, keioz Frantziakoa ikizan dekena gero Europakoa. Gero zeudek ingalatera maitare hoi di album eta eh, horrelako bueno, bueno, pila bat. <laughs> bai. Oi, Claro, que bueno. asko dituk ja, hola, ikono bihurtu dituken bildumak. Jo, eta asko zeudek hoi di album lehenengoa, gero ba, hoi trilogia bat, eh, ez? Bai, ba- bueno, pila bat zeudek. Eh, bai, <laughs> Espero ja, ja, olako, bilduma batean bazegoen oide robot izeniko talde bat, Oi, de robot. Bai, izela, eh, disko musika egiten zutenak, eta... Ha, ah, bai? Eta nik uste bildumarentzako egineko lako eh, talde txoro bat izango zela. Oi, de robot, talde hori. <laughs> I... Horrelako egiten zalea, haiz, eh? Bai, bai, gauza horren zalea, bakitzu. Horrelako batzuk egin dituk, eh? Bai. <laughs> Oi, de robot batzuk, bai. <laughs> ba, hemen, eh, diseinuan ere, e, azaltxuria zarkitu bezala dago. Bai, bai. bai. Zen, norbaitek bai. dauka Kaos in originala, e, bigarren eskukoa zaharra dena eta olako zahar kutsu bat eman nahi dio? Bueno, bueno, eh, venga, abestia dintzuko dugu eta ero diseño. Bai, bai, ados, eh, ados. Zene oso, zene oso entzun nahi guan. Atxurri bera. Atxurri bera, ea. Bai. Ba, ordua, atxurri Izua. talia. Izua. Izua. Atxurri taldea e, izua kantuarekin, eta hauek Nafarrokoak ere, bi Nafarroko talde entzun ditugu, iruñarrak? Bai, bai. E, bueno, lehenengo agorita faiarrak, eta hauek e, iruñarrak, bai. Eta atxurri, eh? Horre... Atxurri, bai. Bai, atxurri. Ba. Eta hori oso talde interesgarria, eh? Ze kontatzen diazu, hauei buruz? hauek ez ditek oraindik ezer e, argitaratu e, eh, kaosa Euskal Herrian eta Chaos in bildumaz aparte. Bai, kaosa, osoki. Bai, hori, bai, bi abesti bildumetan. Eta e, orain aterako dite, kemenik gutxira, epe bat usteat, eta aurrera pena abesti bat jarri ditek YouTube, eh, Xavier Leteren e, abesti baten moldaketa. Mhm. bai. Eta oso, bai, oso interesgarria bai, e, nire oso berezia, bai, letra, te, tematika, eta bueno, bai, oso, oso pertsonala, nik, nik uste, hoiaren munduan, oso talde interesgarri izango Eta, eta bat Nafarroan, momentu honetan, igaipatu dekela, Nafarroa garaian, e, oso talde interesgarriak, bai, e, roten, atxiurri, eta, geroago entzuko diagun tatxez. Ja, hola, ezagunak, nahiko ezagunak bihurtu ditu. Bai, oiek ezagunak dira. Bakizu, e, eh, hemen saran e, jotzen egon zirela uso popen? E, eh, no, non barkatu? Uso pop izeneko ba, festival batean, non, ba, aurten ez zuten e, festivalegin, baizik eta kontzertu txiki batzuk. Eta, beno, alako kantautore batzuekin, ba, Thatcher's taldea sartu zuten. Aha, behira. Ze, non esan dek, uso pop, baino zerritan? Saran. Ah, saran, ados, ados. Ezki. Beno, ba, diseinuarekin, ari ginen? Bai, bai. Eh, komentatze bat, pixkat, zaharkitua bezala da, bai. ez? Edo, bai. zahar eh, modukoa dela, ez? vintage, esango dago. Eh? Vintage, hori da, bai. <laughs> Joa, ba, hori, azken finean, diseinua egin duenak esango diko beto, da baina, e, diseinuaren e, eh, egila dek Smoke Signals Studio dek Gernikako tipo bat. Bai. E, adibidez, urdangen azkeneko singelaren portada egintzen. Ados. egintzen. Kaleak zutan e, singelarena. Eta dek tipoa, ba, marrasten dik la hostia, eta oso trebea dek, eta batipat e, rock eta jarrokola rockola mundua mugitzen dek, e, baina, bueno, oiaren oiaren mundura ere urbildu diagu, eta azkenean egin geniana, izan nuan, pixkat ideiak ematea Euskal Herriko horre ikusiko duzue, ba, portadan, ba... Bai, aurrean dokat, dizka? Bai, bai. <laughs> hori, eta, entzulak ere eh, ikusiko dik, eskuratzen duenean, ba, nola estena batzu dauden, eta pertsonaje batzuk, eta hortxe irudiak, ba... Bai, komiki moduko pertsoneiak, ba. bai? Eta, bai, eman genioan, Chaos in France, lehenengo volumena e, oparitu genioan, eta, bueno, egin horrelako zeuzer, eta eta hori, bere, bere horradek. Bai. Beno, hemen ikusten da Gernikako Arbola, bai, bai e, bomba batzuk ere erortzen direla, egazkin bez batetik, bai. E, Txapela dun e, eskeleto bat lurretik ateratzen, eta bai, bar... Etzeki hau, norden, xabino Arana edo <laughs> sumalakarregi, etzeki hau, <laughs> bueno, hor bizkaio aldean dago, orduan. Bai. <laughs> hor utziko dugu, bai. ez da? Bai. Bueno. Eta, go, gero zedek hor, horreako bataia, hor, ez denefikatuta. Bai, eta patata bat, ere? Patata, <laughs> arabako patata. Eta, ere? bai, eta, bueno, horrelako, ni, zera, portada dek, kriston, nire ustez lana, eta, eta, bueno, diseño oroar, eh, bai. Obeto, hobeto, hobeto ezin. Bai, bai, diseinu klasikoa jarraitzen du. Bai, bai. Eta, bueno, gomendagarriari, ondo gina, ondo gina, zeren, bai, kauza Euskal Herrian adibidez, hori, pa, ba, lekutik joan zelako, ba, diseinu ere askoz desberdina da, beraz, bai. ez, ez da kauzin baska ontri bat, baizik eta kauza Euskal Herrian, azkenean bere, bere nortasun eh, propio hartu bai, zuen. Bai, hori dek, hoxe, bai, bai, bai. Bueno, eta taldei buruz, Ba, badaude ikusi dut eh, Nafarroko hiru talde, Bizkaiako beste lau, Gipuzkako lau eta Arabako bat. Bai, hori dek, bai. E, lehenengo volumen hontan lurraldeari dagokionez hori. Bai. E, ez diagu bai, paraleko bueno, paraleko Lapurdi be Nafarro zuberoko talderik e, zartu ahal izan. Kaos Euskal Herrianen bai. E, Lapurdi eta Nafarro bereko zeuden ez da? Bai, ordezkaritza izan genean. Bai. Eta bueno, orain honetan ez, baina bueno, espero etorkizunean ba. Egonen direla. Bai, bai. bai espero, espero. bai, naiz eta bueno, ik ik bakik baita ere, ba beste be, eh, bueno, punko ya dio que ba, beste mundu bat dela eta <laughs> eta beste ikus puntu bat. Ez pentsa, eh? Hemen ere holako ko talde gustatzen zaizki jendeari. Ba, baina igual, eh, zean, lapurdin eta igual kostan eta igual gehiago, eta Ba, bai. Bueno, beran eta zuberoan. Duela gutxi, roten amairu e, e, egon dira baigorren, bai. bai. baita ere maulen. Bai. Eta IHZ-etan nore egon zen? Of, ez dut gobaratzen horren. Erdoil, ez ez, bai, bai. erdoil kuere, talea, bai? Kuere egon gintuan, eh? Bai. Eh, Zaran jovenean, maulen ere bai. Mm. Eh, Nafarra beheran ez oraindik, baina bai, bai, e, esan nahi bazio kor e, eskari bat, baina igual talde, taldeak igual soberan edo estena, oza, sea, soberan markatu faltan. Ez, jende, jende gutxi dago, hemen tal, bai. Hori, hori txaraz, baina bueno, espero diago etorkizunean hor, bazartzea eta, eta hori, egotea, bultzatzea. Eh? Beno, bai. ikusten dut, eta, bai, taldeak, eh, esaten, harin, zea, nintzan bezala, ba hori, e, nintzaian bezala, ba, Nafarroakoak komentatu dizkiaz, Tatxez, Atxurri eta Roten, bai. oso interesantziak, talde, hauek bai daukatela ba, bakoitzak bere nortasun propio. Bai, bai. Bueno, denak, eh? amairu taldeak, eh? E, oso, nik uste Euskal Herriko oi panorama e, talde oso onak daudela, e, nortasun propio handia daukatenak, eta oso pertsonalak eta bakoitza bere proposamen bat desberdinarekin. Eta adidez kasuan Nafarra garaikoa, e, atxurri tatxez eta arroten, gero gipuzkoan, ba, zeu egor betiko horreaga zazpizazpizortzi kaleko urdangak, Boldarkor, mm. adibidez, proposamen gazte eta berrietakoa, oso interesgarria, igual, e, soinu gogorragoa, eh, soñu, igual, hoi, eh, bai, hoi, zeat, eh, igual, bortitzagoa edo, lo, eh, gitarra eta horrela, igual, eh, bakale urdangak melodikoagoak, horreaga bere, bere linean, Eta gero bizkaian ere oso talde interesgarriak, adibidez Dublin, Dublin ere zenuen, Gipuzkoan. Dublin, bai. Dublin, aztu zainak, bai. bai eh? Eh, bueno, bai, orain gaur egun erdiak algortarrak ditok, bizkaitarrak, beraz, hortxe, nahaztu nauk, <laughs> gipuzkoa, gipuzkoa algorta, du linere bere betiko e, linean, kantu abesti zahar batekin parte hartu ditek, osea, ineditoa, baina zaharra, bai. e, eta ero bizkaian, eh, talde oso interesgarriak, eh? e, adibiz, rebert, e, Europa, Europatik zehar e, jira baten zeudek, kuerorekin batera. Bai, e, eta... antzeko soinua dute hauek, kueroren antzeko soinua? Ez, ez, ez. ez. Kuero, kuero gero bere atzeukak, bere nortasuna. Uh mhm. -huh. e, hori, Robert Harkorrera begira, hola, e, talde honetan, oza, talde bilduma honetan, jarkorra ikutzen duen, hola gehien ikutzen duen taldea Robert dela. Bai. klasikoa do. Hauek ez dute, hoi soinurik eta? ba, baina jarre, jarrera bai, eh? jarrera eta... Soinu bai. potentea dute, eh? ezakit, bai. baden bermeoko soinu bat, edo? Azken aldean ba, hainbat talde ateretzen nahi... Bai, baina adibidez hori, beraik bermeokoa ditxuk, baina baziok beste talde bat, eh, Santa Cruz izenekoa, bai. eta hoiek ere, ba, ba, baita ere jarrera berdinarekin baina igual hoi melodikoagoa egiten dutenak, melodiko rokanroleroagoa, bai. oso interesgarria, mm. Eta nik dut azken aldean bizkaia irabazleari dela izaten. <laughs> Nafarra eta bizkaia irabazle gipuzkoako hegemonia apurtzen. Bai. Bai, bai. eta zein aztu zaidak eh, bizkaian... Kolpeka? Kolpeka, gernikakoak oso gazteak baita ere. Oso gazteak, bai, argazkiak arritzen dau, zein gazteak diren. Bai. bai. Oso gazteak, bai. Bai, Eskola sortzen, ari dituko hor Gernika eta Bermeo artean. Bai, bai, bai. Oso jende gaztea. Ba, bueno, jende gaztea egotea ona da azkenean zarrak, <laughs> zarrak baztertu behar gara alde batera eta gazte ah, leku hau Ba, ba, komentatu diat, eh, bari disko atera diagunen artean eta koordinaketan eta barri biligaren artean, urrengo volumenean igual, bari taldea igual, igual, zea emarko talde gazteetan eh, zentratu edo oinarritu. Eta igual hori hori hori izango dek bigarren volumenen aterako den ba, eduki egual gazteena. Baitzen, hemen bai. bi iruken duta gazteak dira beste guztiak? Bai, bueno, gazteak sasarrak zein dituk. Hori igual galdera. Eh, <laughs> gazteenak bai. ez, ez direnak. Hori, hori, hori bai. gazteenak ez direnak, ba, dinosaurioak. Ez horreaga eta bueno, kaleko ordangak eta... Hemen zurekin izketan ari dena, horrendik dinosaurioa da, baino. Ba. <laughs> <laughs> bai, baina hori, egero araban iramo, ez? Iramo, bai. Guztiak izan dizkia du, uste, ez? Ez, bat falta zaizu. Bizkaiko bat. Bai. Blesur. Bai. Oidek, Bai. Eh? Bai. bai. Hau ere hau ekere, emakumea otxarekin, ba, beren, bari, e, proposamen propioa eta... Honek, eta... punto bitxea dute ez? Bilbotarrak izanik e, E, bai, bai, bilduma honetan ez, eh? Ez, bai, entzun dut, e, Bai, eh. bai. titula bai. Bai, bai, eh, oi frantzesa guztatzen zaiek, eta bai, kuriosua, frantzesa egitea, baina, bueno, beraien, beraien movida, ez. Ordan bildu mau, oientzako egin atzegoen, ez da? Hor lekua zuten. <laughs> ez, ez, ez. ez. Frantz, hau, hau, azkenean, bueno, keioz, in, e, hau, leku askotan egin, bilduma, bilduma, hau, bai. Italian, bai. Suedian, Katalunian, eh non Nik, e, Italia, Italiako ez dut ikusi, baina bai. bitxi egin zaidan, e, ikusi on azkenekoa da, Kolombiako bat. Bai, ta ere hori da, Kolombiako hartu zaideak. Bai. Hor, hor dagoen talde batekin jo genuen kontzertu bat. Kolombiako agerekin? Bai, triple X izeneko talde bat. Aha. Oieke e, biran egon ziren hemendik eta e, hemendik zeudenean banuen e, zotz izeneko talde bat, e, urte bat edo iran genuela, talde horrekin, eta jo genuen. bat. <laughs> eta oiekin jo genuen, triple X oiekin, jende, jende jatorra, ba, oso jende gutxiren aurrean, hori bai, beti bezala. <laughs> bueno, Ba, ze proposatzen didazu, zen kantu? bestia abestia, bai. ba, ba, ba, ba eh, Santa Cruz, bera, venga, ze bestia. Santa bai. Cruz, venga. Bermeo eskeiz. Aurrera bermeotarrekin. hemen genituen, Santa Cruz talde, taldekoak, eta beno, ze, se kontatzen diguzu talde honi buruz? Ba hori, izan dira, ja, eh? baina hori, adiez hauek bermeotarrez abezen ditek, ikusiek? Bai, bai, bai. Itzutek? <laughs> Bai. Bai, bermeotarrez eta hori beraien, ba hori, eh, historiari buruz, eh, herriko nola eragitzen heroinaren bakera zikinak, eta bar, oso talde interesgarria. Bermeon, momentuan, bat dagoen hola loraldi loraldiaren ba hori ondorio bat bai bai oso interesgarria egiten den guztia momentuan oso interesgarria materialik ba Adibidez, bai eh kaset bat atera ziteke hauek zitean eh orain dela ja ustea bi eta beretzean eh atera zutela bai kaseta eta hori lau abestikoa e, hori kaset bat maketa bat bezala, bai. eta gero abesti bat e, Kaos Euskal Herrianen, eta beste hemen, Keios Imaz Beraz, material gutxi, orain goz? Bai, ze bai. abesti, bai. eta uste ez duela <laughs> ez duela taldeak asko iraungo, baina, bueno, mm. adibidez, bere reberte eta, eta rebertek ere ez uste asko iraungo duenik, itxura denez, mhm. eta be, bi talde hauetatik atela talde berri bat, arresi izenekoa. Arresi. Arresi, eta, bueno, bai. hauek ere oso pinta pinta polita Bai, arresi soinua, izango duena. Bai. Bai <laughs> bai, bai. Bermeon, bai, nahiko, osea, muturrean bizi izan ditu gutxi. Bai, bai. artean. Ba. <laughs> Arresi natural edo edo ez, batuen artean. Beno, bai ba. eta, osea, bai, hori. Bai diska aur, aurrean dudala, e, ba, ba ikusten ari naiz, ba, barnetikan, e, baduela alako poster, e, poster bat, bai. e, azalarekin, eta liburuzka bat barruan ere, ba, taldeen e, argazkiekin, hitzekin, eta, eta bar. Eta e, nire diska txuria da, vinilo, vinilo txuri bat, baino zer, zer, zer, formatutan edo, zen koloretan edo topa daiteke diska hau? Bai, bueno, viniloari dago kionez, e, eh, koloreetan, zuri gorri edo berdean, edo beltzean e, topatu alizango duzue, eta baita ere picture e, formatuan. Hori viniloari dago Eta gero, e, viniloarekin, eta baita CD-arekin ere batera, e, CD formatuan atera delako, ba posterra eta fantzine bat e, eskuragarri. E, eta hori fantzina ega ipatu bezala, e, hortxe bakoitzaren talde bakoitzaren informazio, e, letrak bai originalak eta bai inglesezko itzulpenarekin, taldearen diskografia, informazioa, hola pixka taldekideak, argazkiak, eta pixka baita ere, ba, proiektuaren edo bildumaren nondik norakoa adierazten duen eta eta erakusten dugun fanzinearekin. Bai, nik uste dut edizioa borro dela eta eta hori, berezia eta kuidoz, kuidoz egin Bai, bai, e, politxe bai, ikusten bai, da, lurre berrezitzen eta, bueno, orain jasut, eren begiratzen ari <laughs> fantzinea. Ah? <laughs> eta bai politia da e, txuribeltzeko argazkiekin e, fanzine moduan e, eginda bai, hitzak gainetikan e, jarrita eta beno baita ere talde bakoitzaren e, diskografiaren e, errepasoa beraz e, behar diren info guztiak bai Zen, diguztiak bai Behar dute, ez dakit alako bildumek, ba, taldei buruz zeo zer jakitea, ba, agian gure artean denak ezagutzen ditugu, baino ba, jendea ongo da ezagutzen ez dituenak, beraz, eh, polita da, ondo dago. Hau, ba, eta, gainera, e, bildumaz, bueno, lehenik, bildumaz alentzat oroar e, eh, disko eduki beharrekoa dek, eta eta baita ere, ba, nazio artean ere, nola ikonoa den hau bilduma hau, keiozin in bilduma hauek, ba, nazio artean ere, ba, oi hartzuna izaten ba, lagunduko dik, eta bizkat euskal oiaren panorama, ba, nazio artean zabaltzen. Bai, bai. Eta jendeak ere, ba, bizkat, bajakin ezan hemen, zer egosten den, zer irakiten den. Eh? <laughs> Irakirik ez egosi baino. <laughs> Irakirik. Bai. <laughs> Nola zen hori, kuez ez edo enriqueze ez edo? Oide. Eta horrein jakin ze, ze dagoen egosi eta irakinen artean. Urak irakin egiten dik eta ur irakin horrekin egosi egiten dik, ez? Bai. E, edo. Bai, Horiek ez, bai ez. Neuk, neuk erantzun neure buruari, ez? Bai, bai, bai. irakitea da burburroren momentua. Hori, ez? Bai. Eta ero, Eta... horrekin egozi egiten dek. Bai, hori da. Hori da. Bala. <laughs> Ba, ari gara egosi hitzaren e, bortiztasuna kaleratzen eh, momentu bai, ontan. Eh? Bortiz, Bortizkeria. Bai, bai, bai. Ba, nire horrengo taldea egosi daituko da. <laughs> Ego, ez da txarra, ez, irakin, bueno. irakin, bai. irakin. Bai, irakin. Bueno, e, egozi badu olako azpiko zentzu bat, ez? Horein, e bai. itzekin dugunez, bai. <laughs> Arrautze egoziak eta, beno, beno. Txoizo, txoizo egozia, bai. txoizo Ba, ederki, eta e, hemen e, taut hain inaf, zigiluak, bai. eta e, salduntxoen biltzarrak kaleratzen du Horiek. diska hau. Zer da, bai. zer da hori? Zer da salduntxoen Sal, Salduntxoen de kontzertu bat eh, antolatu genuena, bila eta emeretzean, eta pixkat eh, baita ere egin genian, ba Hori, oi, oi topaune bezala edo, oi kontzertu ba, urteroko bat bezala. Eh, eta baita ere, ba, eragile bezala. Ba, dibidez, horrelako proiektuak garatzeko ba, eragiletxo bat. Baina, bueno, ikusi pandemianen asuntarekin, ba, kontzertuak nola bertan bera gelitu diren, ba, ez dik, eh, zea, etorkizuna hundirik izan, e, zea horrek, eh, eragile horrek, baina, bueno, bai oso euskal herrian eta bai, keiozin bazkontri, ba, bultzatzen ibili, ibili den eragile bat, zalduntzen mintzara. No. Bai, besteri gabe. Al, al... <laughs> Bai, ez dik, izan, ba, hori, ba, Bueno, ba, la, La, lanean, proiektu aparte. Lanean zaudete zeren eh, azkenean eh, olako bilduma bat eh, egitea ba, lan pila dauka. Bai, bai, bai. Konzertu bat antolatzeak, baino lan gehiago. Gehiago, bai. <laughs> bai, bai, bai. Bai, bai, bai azkenean, bai, azken, eh, talde, bat ipat taldekin koordinazioa. Bat taldeen atzetik egotea, eta, bueno, lehenik eta bain taldeak aukeratzea, eta era aukerak eta horretatik, zein erortzen den eta zein gehitzen den eh, erabakitzea. E, gero baita ere proiektua finantziatu edo bintzate eh, diskoetxen emate, bintzat fabrikarekin hartu emana edo harremana dukana hor mundu horrekin, lortzea, hori ere konbentzitzea, <laughs> ire proiektuan egiteko murgiltzeko, eta gero taldek e, abestia entregatzea garaiz eta eta tata erabakitako datan eta hori zaia izan dek, pandemiaren asuntarekin, ba... Benetan, zaia, zeren e, eh, kaos bai. Euskal Herretik e, eh, Kebio Country ontara urte bat pasada? Eta, bai, urte terdi, bai. Bai, orduan urte betean e, lortu duzu e, kaleratzea. Bai, bai abestiak biltzea, bai diseinua egitea, eta bai fabrikatzea, zeren gaur egun fabrikatzeak bai. nahiko motelak dira, Bai, bai, etzekian nola hostia egin diago, baina egin diago, bai. Eta, eta oso arro edoek maitzarekin, eta eta orain ba, disfrutatzea besterik ez da gelitzen, mm. gozatzea, egin dago lanarekin. Eta zenbat kopia, irten dira? Bederatzireun. Bederatzireun. Kopia, bai, eun zurian, eun gorrian, eta eun berdean, eta gainentzekoak, irureun beltzean, eta irureun piktxerrean. Ai, ba. Ba, bai. badire. Badire bat, Ba, Bai. Zuri, zuri gorri eta berdek balio ditek ez baneok, eh? Os, okerez baneok amaz... Ez, mesortzi Beltzak amazei eta pictureak hogei. Eta guztiak, guztiak fanzin eta posterrarekin. Ados. Eh, sedeak berriz, 10 euro, fanzine eta posterrarek. Ados, or, or, ordindu beharreko prezio ordindu nuen orduan diskaren gati. <laughs> ba, ba, baina, i, ba, eh? e, ez aiz, da mutuko, eh? Ez, ez. Ez, ez, hau, hemendik eh, berroi urtetara hartuko dek, edo, edo hartuko dek, apitatuko dek, ostia, ezkerak, ezkerak edo zinien. Em, hemendik berroi urtetara ez, ez dut uste hemen egona izenik, eh? <laughs> eh berroi, ba, hogei. <laughs> Okay. Oita mar, ba. venga. <laughs> Venga, hor utziko dugu, bai. Bai. Orain di proiektu asko iberrizkia, bai, tor. Bai, noski. <laughs> Bizitza bat dugu bakarrik, aprobetsatik behar da. Hori dek. Bai, bai. Hori dek. Beno, bizitza aprobetxatu behar denez, kantutxo bat bai, entzuko dugu? Hori dek, venga, honetako on, bat, gainera. Ah, bueno, guztia ditu gonak, eh? Bai, bueno. bota, zein edek? Zer hostia entzuko dugu, ta-ta-ta-ta-ta... Oh, venga. Dinosaurietakoa. Venga, Dublin Boys eran dut boiago, zehostea. Dublin, hemen daude. Ala, Dublin Boys, aurrera. Indarreta horrea. Boys taldea, e, kantu bat hemen ere, eta beno, ba, haien e, haien betiko estiloan. Ikusten dut, orain ikusten ari naiz fantzinean, e, argazkian, e, biru eta jokin daudela, e, betiko formaziotik, eta beno, beste hiruak e, berriak dituk? Bai, bai, pizkate, bai, <laughs> bereik esaten dira askotan bak, direla. Ba, mot, <laughs> moto ikusten dut, hortik? Ba, Eta eran besteak biak algortarrak. Eta algo, bi algortar. Bai. <laughs> Beno, eta ze gertatzen da Dublin Boysekin? E, e taldea ari da, edo, edo olako ba, bildumetako, edo noizean behin elkartzen dira? Ba, egia esan, ba, e, e, beraien gora berak eh? Hmm. E, baina, bueno, batzutan aktibago, bestetan ez horren beste, no, nahiko ibilbide propioa eta eta batzutan hori gora berekin ba, duen taldea, taldea da baina, bueno. Ba, ez dute no, ez Beti, ez, ez, ez, ez, ez, ez, izango, ez, ditek izango, sekula hor. Bueno, ba, E, barduliako oi musika hoietako aitzindari izan ziren Dublin Boys bai, bai. eta gero talde asko eh, ba haien estiloa edo jarraitu dute. Beraz talde eskola bat da ere Dublin Boys. Bai, bueno, hori ere, bueno, askotan hitz egin eh, baina eh Bardulian, bueno, denetik zegoan, eh. Eh, este este nahiko heterogeneo hauan. Adibidez, eh bilduma hau bezala. Eh, bardulea bera ere oso heterogeneo hauan eta oso aberatsa estiloi dagokionez eta eh Dublinek igual eragin handia izan zian, eh? Handia, baino baino nik usteat talde melodiko, horren beste talde melodiko etxirela egon. E, eta nahiko aberatxa eta heterogena izan zela. Bueno, honek beste, beste irratxaio oso baterako ematen dik, eh, Aitor? Ba, lasai. <laughs> bai. Placer handiz. Bai, bai, baina hori, bai, denetik egon nuen. Bai. Eskola sortu zian, bai, bardulea osoak eskola sortu zian. Eta Dublin Boiz taldeak ere bai, noski. Baina askotan, e, jendeak ere, jende askori entzuntzi bat, bai, barduleako estena oso melodikoa guan. Ez, hori, eta, ez da Eta, <laughs> eta ez dekola, eh? Jendea, jendeak askotan, e, eh, bardulearekin identifikatzen dik, ba igual Dublin edo, edo, edo kaleko urdangak bera, ez? Mm. Baina, eta pentsatzen dik bardulea bere ere super melodikoa zela, eta, eta estena, bueno, taldeak ere zirela, ba, estilo hortakoak eta, eta, eta zer ez? Talde melodikoak bat zeudean, baina baita ere, ba, jarkorera behiratzen zutenak, baita ere oi, oi ilunagora gora eta ezain melodikora, eta eta baita ere ba, punrokera eta punk bortitzagora gora behiratzen zutenak ere bai. Bai, hori bai, egia da Dublin Boysek eragin handia e, eragin zuela, ba, talde gazteagoetan. Bai, bai, bai. Baino ez, ez bakarrik Dublinek. Baino bai, melodiko ba, talde askotan ikusten zen ere Dublinen koruak egiteko modu hori beste bai, batzuk bai. egiten zutela hori? Bai, bai, hori bai, eh? bai, Dublin izan melodikotasunan eta koroetan eta bai, aintzindaria. Bai, hoiaren nik asko markatu zuela Bartulen eta Hoi, munduan, eh, oroar. Bai, asko markatu zuela. Eta gu, guzti hau horren diskografia motza izanik, ere? Naiz eta kontzertu bueno, pila eman zituzten? Bai, motza, bai. Taldea, usteiat bila bostea sortu zela, e, neu ere pasatu ninduan gara batean, e, bateria jotzen bertatik. aria. Eta, eh. bai. <laughs> eta, e, oker espaneok, bi disko luze, Eta gero lan mot singleen bat edo beste eta bilduma askotan parte hartu ditek, eh? bai Bartulia Soundean, Bartulia Sound mitikoan, mhm. gutxi hitz egin diago, aurreko bildumengatik gutxi hitz egin diago. <laughs> Beira Bartulia Sound hoietako bat izan nuen. Eta gero adibidez, jo, txarrantxa Tabernak ere aterazian zea bat, bilduma bat itzi zenean, han ere parte hartu duziaten, abesti rege abesti batekin, eskine rege Bai, oso, oso, abesti... oso ona bai. gainera, oso, oso onda egine, bai, niri harritu ninduen abesti horrek. Bai, izan dek, bakarra izan dek, adibidez, ba, oitalde, barduleak eta, bueno, nik esan, nik ek, euskal herriko oitalde bakarra, eskinet regean, ba, abesti bat egiten. Eta, Bai, ba, oso, oso ba. lortua izan zena, zeren ez da e, betiko oso hori, baizik eta ondo egin zuten. Bai, bai, bai, gustos, gustos. Talde honeko txuton estilo horretan? Bai, nik talde honek gustoa izan duela betitik eta betidanik. Eta, eta hori oso talde kurizat, zoritxarrez bai ikizaten duan bezala, bueno, e, ja hogei urte egitera, egitera ez, bila eta Bia eta bostean sortuak, ba hori. Ostia, ba, eh, ba, bai, nola pasatzen bai. den denbora. <laughs> bai. Ostia, nigo goratzen dut, e, ikusi nituenean eh, Dublin Boys e, azten ari zirela, haien ezakit irugarren, laugarren kontzertua jo zutela. Bira. Eta, beno, talde bai, kaskar samarra zela, baino... <laughs> baino ispirituarekin eta gerora bai. eman, eman duten guztia. Bai, bai. bai bat, gustuarekin nik beti at, kontuan hartu edo barneratu izan diat talde bat gustoarekin eta eta besti borobiak eta aitzinariak e, oiaren munduan eta zoritxarrezik esan dekeen bezala ba igual ba, hogei, ur, ba, urte ez, baina bueno, bezortzi urte bar aktibo egotek, bueno, aktibo, esan dia bezala bere euren gora berekin, ba, bueno, guztiek, guztiok nahiko genikek diskografia zabalago bat baina bueno, e, adibidez dauzkaten bi disko luzeak ba, ba hori e, oso asko markatu duten ba bestiak zeuskatek hor disko disko luzetan eta ona bilduma single eta Zen, kantu gehiago izango dituzte baina hor e, errekamaran sartuan bai bai bai bai bai edo Geroa baterako aterako dituzterak Beno, ba, azkenean, e, zentzun dugu hemen, e, irulau kantu, entzun ditugu soli. Baina, bueno, hola, uste, dugu diskaren sorpresa, eta zeren eh, nik pare bat aldiz entzun dut, eta esan dezaket eh, kantu bikainak daudela diska, diska ontan merezi duela diska osorik entzutea, eta, bueno, ba, zuek erabaki ezazue, zer nahi duzu ez CDA, viniloa, eh, zein bai. koloretakoa, zeren, bo, bada, bada denetik, hemen, aukeratzeko. Bai. Eta non erosi daiteke, Ba, bueno, eh, durango azokatik ja hori bukatuta asuntori, ba, taerecords.com, eh, webgunean, elbidean. Bai. taerecords.com, elbidean. Ta, elbidean. Horiek, puntxu, puntxu.com. Eta gero, ba, bai, errazena eta, eta azkarrena hortik. Bai eta bada eta, edo, aparte den... aparte dendan gain begiratu eta beste beste diskoren bat edo gustatzen bat zaizue ba adibidez ba Tachersen single berria edo Kaleko Urdanak talde Kaleko Urdanaken disko berria bizirik diskoa ba bueno ba, hori ere saskiratu eta etxera bialiko dizue agian beste da, ba, rek, ba, beste, beste agian beste egun batean itzengo dugu Kaleko Urdangi buruz ezta Diska, ba, eh? diska berriari buruz. Ados, Ba, baina, ez, bakik, niri mingainetik e, tiratu beharrik ez dagoela. Bai, eh, bai. Itzegiteko. Zui, irrati gintzen betera neba zaitu, eta? Eta? <laughs> bai, bai, nahi, nahi duanean, aitor. Beno, ba, azken kantutxo bat, jarriko dugu? Bai, venga, zein, zein, zein, zein, zein, zen, Oh. Eh, e, bueno, erabakik, oze, venga, erabakik. Ba, nago blezur eta e, kalekurdan gen artean. Ble, eh, ordo. Ba, ale. Ba, ordoa. Ba, hemen uzten dugu saioa, mi esker, ekaitz. Zuei, eta gur bateren zulei, eta bidazoa atxak. Atxak. Eta uste du laster izango zaitugula kalekurdan gen diska berriari buruz izketan. Benga ba, urren arte, mi esker. Odo segi, bai, bai, agur.